الحمد لله الحمد لله الذي أرشد العقول إلى توحيده وأوضح أدلة وحدانيته ببراهين الحق في ملكه وملكوته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه العاضين على سنته وطاعته المتمسكين بكتاب ربه وشريعته وعلى التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم رحمته وعذابه أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته وقد قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد أناخ بكم رجب المحرم مرجب الملقب بالأصم والأصم أفضل الشهور فاحذروا فيه من الغرور يا أيها الناس إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور كمسلمين رحمكم الله sebentar lagi kita akan kedatangan tiga tamu agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tamu bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajab syahrullah wa Syaban syahri wa Ramadan syahr ummati." Bulan Rajab adalah bulan Allah. Bulan Syaban adalah bulanku dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Sekali lagi kita sambut tiga tamu agung ini dengan penuh takwa Allah, dengan bermacam-macam ibadah, dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Al-Quran, banyak berselawat, termasuk dengan hadir pengajian-pengajian, terutama di masjid agung ini yang diadakan tiap malam habis maghrib sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan ta'zim dan mengagungkan bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Maka hal itu termasuk Dari takwi, takwanya hati Takwallahnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وكان إذا كانت ليلة الجمعة قال هذه ليلة غراء ويوم أزهر Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Anas radhiyallahu an bila datang bulan Rajab maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah berkailah untuk kita pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kita ke bulan Ramadan dan bila datang malam Jumat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inilah malam yang cemerlang dan hari yang terang. Sekali lagi mari kita isi bulan mulia ini dengan aktivitas-aktivitas yang penuh barokah. Betapa rugi bila kita bila kita lewatkan begitu saja. Demikian juga hari mulia seperti hari Jumat yang disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan tersebut di atas maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini. Kemudian di bulan Rajab ada kejadian istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu diundangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadir ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan Isra dan Mi'rajnya sebagai perjalanan rehla ilmiah ke alam mulk dan alam malakut untuk memperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan keajaiban-keajaiban makhluk Allah dan percontohan umat-umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan al Masjidil Haram ila al-Masjid Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa untuk memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia Allah, maha mendengar dan maha melihat. Di antara percontohan-percontohan yang amat penting bagi kita sebagai umatnya, ialah ada orang-orang yang berbuat baik, ada orang-orang yang berbuat jelek ada orang yang bersedekah sedekah jariah sedekah fi sabilillah seperti pembangunan-pembangunan lembaga-lembaga pendidikan agama Islam tempat-tempat peribadatan Islam seperti masjid ini digambarkan ialah orang yang panen terus-menerus dipanen tumbuh lagi di belakang dan berbuah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ada contoh yang baik lagi yaitu Masyidah yang berjuang demi membela Bismillahirrahmanirrahim agama Allah sampai berkorban untuk seluruh keluarganya. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium aroma yang amat harum. Itulah sebagai lambang keharuman nama Masyidah yang berjuang sampai disiksa oleh Fir'aun. Tapi di balik itu ada contoh-contoh yang jelek, mengerikan. Ada contoh orang yang dipukul-pukul kepalanya sebagai orang yang lambang dari orang yang malas melakukan sholat. Ada contoh yang orang makan menggelan bola-bola api sebagai orang yang suka makan harta anak yatim dan ini tidak sedikit karena biasanya harta warisan tidak segera diwaris padahal di antara ahli waris ada anak yatim ada orang yang perutnya besar kepalanya kakinya kecil sehingga tidak bisa berdiri kecuali dengan sempoyongan sebagai lambang orang yang makan harta riba dan sekarang harta riba telah menjalar sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan datang suatu masa di mana orang-orang pada makan harta riba sahabat bertanya ya Rasulullah bagaimana orang yang tidak mau riba maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda akan tetap kena debunya itulah di antara lambang-lambang demikian pula lambang orang yang zina dan lain sebagainya. Maka itu percontohan kepada kita supaya kita selalu banyak taat kepada Allah, beristighfar akar perbuatan-perbuatan yang maksiat serta usaha menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan-bulan agung ini. Semoga kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi barakah di bulan-bulan mulia ini. Dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Ta'ala dikasih panjang umur. Dalam keadaan sehat wal afiyah Sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita ditetapkan dalam keadaan iman, Islam, ala li sunnah wal jamaah. Bila sampai akhir umur mudah-mudahan dalam keadaan khusnul khatimah. Amin ya Rabbul Alamin. A'udhu Allahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم في الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كما أمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين أما بعد فيا معاشر الناس اتقوا الله وذو الفواحش ما ظهر ما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإنسان يوم الدين اللهم نجنا تجعلنا منهم في عنقنا وظلامه ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك اليهود والنصارى كفر المشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دننا وأصلح ولاة أمرنا جل اللهم ولايتنا في من خافك واتقك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا رب العطيات اللهم ارفعنا الغناء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله نظم ابن عبد الله والإحسان ويدعي القربى من هذا العشر المنتهى البغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم أشكر أن نعم يزدكم أسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر